Autor Muhammed ibn Abdel Wahab rahimahullahu ta'ala u glavnini svoga dijela tri temeljna načela – govoreći o tom prvom načelu kojeg moraju poznavati sve jedan musliman i muslimanka, moraju poznavati i biti ubijeđeni u ta načela da bi, inšallahu teala, ispravno odgovorili na pitanja o tim temeljima, načelima u kaboru od strane dvojice Meleka Munkira i Nekira, Autor Rahimehullahu govoreći o tom prvom temelju načelu, vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala, poznavanju Allaha subhanahu wa ta'ala i ibadetima koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se čini samo njemu dželle nikome drugom <clears throat> spomenuo je općenito veliki broj ibadeta ne želeći time da spomene dakle sve te ibadete, već je dakle spomenuo samo primjer pojedinih ibadeta koji se upućuju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ih je dakle spomenuo samo, nabrojao, rekavši, a vrste ibadeta koje je naredio Allah subhanahu wa ta'ala jesu islam, iman, ihsan, dova, strah, nada, oslonac, žudnja, bježanje Allahu subhanahu wa ta'ala, strahopoštovanje, e, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, traženje pomoći, utočišta, traženje izlaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala, prinošenje žrtvi kurbana i zavjeta i drugo i druge vrste ibadeta koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se sve one čine samo njemu Đalla Dokazao je spomenuto riječima Allaha subhanahu wa ta'ala poznatim riječima iz sure Al-Jin 18. ajet وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا I doista su mesčidi Allahovi. Ili doista mesčidi se grade samo radi Allaha. Mesčidi, tamo gdje se čini ibadet, grade se samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i ibadet u njima se obavlja samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا I zato nemojte nikoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala dozivati ili dovom ili dakle tim ibadetom tražiti nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim je autor rahimehullahu ta'ala rekao femen sarefeš minha li gajri Allahi A onaj koji uputi bilo šta od ibadeta spomenutih primjera ibadeta ili drugih za koje postoje šerijatski tekstovi koji govore da su to ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, da je to ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, ko uputi bilo šta od toga nekome drugom, pored Allahu subhanahu wa ta'ala, on je mušrik, mnogobožac, on je nevjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dokaz tome jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ Ako bude dozivao pored Allaha subhanahu wa ta'ala drugog Boga, ko bude svojim ibadetom tražio pored Allaha subhanahu wa ta'ala nekog drugog, o čemu ne postoji dokaz, jedini Allah subhanahu wa ta'ala je istinski Bog, dostan obožavanje, o tome postoji jedino dokaz, a za ostalo ne, fe innema hisabuhu inda rabbihi, doista njegov obračun će biti kod njegova gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i doista nevjernici se neće spasiti. I ovome je protekao govor i komentar u našem prošlom predavanju. Autor Mohamed ibn Abdul Wahab rahimehullahu nakon što je spomenuo, kao što ste čuli, ove primjere ibadeta, dakle samo po njihovim imenima, nakon toga krenuo je detaljno da spominje te ibadete s dokazima. Jer, kao što smo rekli, vjernik i vjernica moraju poznavati dokaze za postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala, za spoznaju vjerovjesnika alihi salatu wasalam, za svoju vjeru islam moraju poznavati dokaze, pa također dakle za ibadete od kojih je sačinjena ta vjera, izgrađena ta vjera, na kojima je izgrađena ta vjera, ibadete putem koji se obožava Allah subhanahu wa ta'ala, vjernik i vijenca moraju imati dokaz za to. A svakako, kao što vam je dobro poznato pravilo, da je u ibadetu zabrana sve dok ne dođe dokaz. Dakle, ne možemo od sebe tvrditi da je nešto ibadet, to nam je zabranjeno, sve dok ne budemo imali dokaz za to. Pa je stoga, dakle, i tekako vrijedno da se vjernik i vjernica upoznaju i da shvate da je to ibadet. I šta još nakon toga, za zaključujemo i čega se trebamo pridržavati, čega moramo biti svjesni kada ustvrdimo da je nešto ibadet, onda to se mora upućivati samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada se utvrdi da je nešto ibadet, ukoliko se to uputi nekome drugom, pored Allahu subhanahu wa ta'ala, čovjek postaje mušrik, mnogobožac, čovjek postaje nevjernik. Pa, kaže autor Muhammed ibn Abdul Wahab, detaljno, dakle, obrađujući spomenute primjere, ibadeta, odnosno spominjući dokaze za njih, kaže fil hadis ad duau muhul ibade. U hadisu je došlo dova je srž ibadeta. Primijetite ovdje da ne stoji spomen islama, odnosno dokaza za islam, iman, ihsan. Zašto? Zato što će autor, rahimehullahu ta'ala, kada bude govorio o vjeri, o islamu s dokazima, spominjati dakle detaljno, obrađivati detaljno šta je to islam, šta je to iman, šta je to ihsan. Pa stoga dakle preskače dokaze koji govore o islamu, imanu, i ihsanu, odmah prelazi na sljedeći spomenuti primjer, jeli, na dovu. Pa kaže u hadisu je došlo da je dova srž ibadeta. Kao što je dobro poznato, ovaj hadis je slab. ad duau muhul ibade. Hadis je slab, ispravan hadis jeste ad duau Huvel ibade. Dova je ibadet. Dova je ibadet. <clears throat> U svakom slučaju, dakle, dova je ibadet jedan od najveličanstvenih jeli, ibadeta, najvećih ibadeta zasigurno. I kada dakle ustvrdimo da je dova ibadet, onda tu dovu moramo upućivati samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne smijemo nikome drugom uputiti dovu. Ne smijemo ni od, ni od koga drugog dakle nešto tražiti dozivajući ga, dozivajući ga dovom. Kao što vam je poznato postoje dvije vrste dove, dova, dua u ele jeli dova putem koje tražimo da nam Allah subhanahu wa ta'ala pribavi određenu korist ili dakle da otklone od nas određenu štetu, nešto što nam šteti i druga vrsta dove jeste dua u ibade, odnosno dakle svaki vid ibadeta smatra se u ovom drugom značenju dovom. Dakle, e, kada čovjek slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, u dovi spominje Allaha subhanahu wa ta'ala imena, a u toj dovi dakle ne traži ništa za sebe od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim je autor Rahimehullahu ta'ala također spomenuo ajet koji ukazuje <clears throat> da je dova ibadet, da je dova ibadet i da je treba upućivati samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa spominje riječi Allaha Jalla Jalalu i sure Al-Mu'min 60. ajet, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ I vaš gospodar kaže, dozivajte me, dozivajte me, ja ću vam se odazvati. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje naređuje svojim robovima da ga dozivaju da ga dozivaju dovom i obećava da će im se odazvati. Obećava da će im se odazvati. Iz ovoga također zaključujemo da je dova ibadet. Da je dova ibadet. I zaključujemo da Allah subhanahu wa ta'ala voli dovu. Budući da traži od svojih robova, traži od nas da ga dozivamo dovom, da mu se obraćamo dovom, dakle Allah subhanahu wa ta'ala voli voli dovu. Kao što je došlo u drugom hadisu, men lem jed'u Allah ili men lem Allah, jagdabu alihi. Ko ne bude tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala ili ko ne bude upućivao dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala će se rasrditi na njega. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala dalje u ovom 60. majetu sure Al-Mu'min kaže Innal ladine a an ibadeti se jedhuluna jahannama dahirin. Doista oni koji se budu oholili iznad ibadeta meni. oholili se uzdizali da meni čine ibadet? Pogledajte, na početku ajeta Allah subhanahu wa ta'ala spominje dovu. Naređuje svojim robovima da ga dove, da mu se obraćaju dovom, a zatim kaže doista oni koji se uzdižu iznad ibadeta meni. Dakle, ovaj ibadet pod ovim ibadetom misli se na dovu. Dakle, oni koji se ohole, neće da me dozivaju, neće da se obraćaju dovom meni, se jeduhulu na džehenneme hirin Doista će ući u džehennem i ne samo to, doista će ući u džehennem poniženi. Kao što se na dunjalku ohalili, uzdizali od toga da dozivaju Allaha subhanahu wa ta'ala, da od Allaha džele traže pomoć, traže koristi i odagnavanje štete, kao što se uzdizali oholi tako će sutra u džahennem ući poniženi. Kema te dinu tu dan, kako budeš radio, tako ćeš biti i nagrađen, kao što se kaže. Zatim autor, rahimehullahu ta'ala, kaže Vodalilul haufi Dokaz za hauf, dokaz za strah. Strah je također ibadet. Jedno od dijela srca, dakle ibadet srca. Naprotiv, dakle jedno jedan od važnih temelja ibadeta. Neće biti ispravno ispovjedanje vjere Allahu subhanahu wa ta'ala od strane čovjeka. Neće to ispovjedanje vjere Allahu subhanahu wa ta'ala biti iskreno osim sa strahom. Osim sa strahom. Uvjetuje se dakle uvjetuje se strah. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Dakle, ovo je dokaz iz sure Alu Imran, 175. ajet. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ I nemojte strahovati od njih, već strahujte od mene, ako ste mu'mini. Dakle, na početku ajeta Allah subhanahu wa ta'ala ili u ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže innema zalikumu šeitanu yuhavifu avli'ahu. Doista to samo šeitan plaši vjernike svojim pristalicama, to jest u njihovim prsima, u njihovim grudima, grudima vjernika on uvećava, povećava strah od svojih pristalica, dakle od šeitanske vojske. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje to, pa kaže felate hafuhu, felate hafuhum, nemojte strahovati od njih, već wa već strahujte od mene, strahujte od mene, Eh, od toga, dakle da se suprostavite mojoj naredbi. Ja vam naređujem da strahujete samo od mene, da strahujete od mene, a vi dakle želite da se suprostavite mojoj naredbi, da strahujete od nekoga drugog, pa zbog toga strahujte, strahujte od suprostavljanje mojoj naredbi, oslonite se na mene, doista sam vam ja dovoljen, kaže Đelle in kuntum mu'minin, ako ste vjernici ako ste vjernici. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje strah od njega, dželle dželaluhu, učinio šartom, uslovom ispravnosti imana. Pa kao što, ukoliko bi čovjek dozivao nekoga drugog dovom, dakle, dozivao, obraćao se e, nekome drugom, pored Allahu subhanahu wa ta'ala, time bi njegov iman bio uništen, isto tako ukoliko bi čovjek strahovao od nekoga drugog, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, takav, dakle u onim stvarima u kojima mu niko ne može pomoći osim Allaha subhanahu wa ta'ala ukoliko bi čovjek se strahovao, bojao za to, tada bi dakle bio mušrik, bio bi mnogobožac i nevjernik. Zatim spominje sljedeći ibadet, autor rahimahullahu ta'ala i dokaz za njega, pa kaže o dalilu rđa, dokaz za rđa, za nadu, nadanje Allahu subhanahu wa ta'ala, koje je također, dakle, ova nada je dijelo srca, ibadet srca. Pa kada zaključimo, dakle, da je ibadet onda dakle moramo se nadati samo Allahu subhanahu wa ta'ala, moramo se dakle oslanjati samo na Allaha subhanahu wa ta'ala i priželjkivati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, nadati se samo njemu džerle dželalu. Pa kaže dokaz, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Onaj ko se nada susretu, lijepom susretu sa svojim gospodarom, onaj koji se nada nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala i strahuje od njegove kazne, nada se povratku i završetku, lijepom završetku kod Allaha subhanahu wa ta'ala, nada se da ga Allah subhanahu wa ta'ala lijepo primi, nada se gledanju u Allahu subhanahu wa ta'ala plemenito lice, šta da takav čini? Falijamel amelen saliha. Neka takav čini dobra djela, neka takav čini dobra djela, to jest neka čini sve ibadete u skladu sa šerijatom, odnosno onako kako je to činio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame, yushrik bi ibadeti rabbihi ahada i neka Allahu subhanahu wa ta'ala ne smatra nikoga ravnim, neka u tom ibadetu kojeg upućuje Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga drugog nikoga drugog ne pripisuje, jer Allah subhanahu wa ta'ala jedini je dostojan ibadeta, pored njega niko niko drugi. Kao što primjećujete ovdje, došlo je wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Došla je dakle neodređena riječ u odričnoj rečenici, pa onda dakle ima sveobuhvatno značenje, dakle nikoga drugog, nikoga drugog jeli, ne, neka ne pripisuje u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, makar taj drugi bio melek, makar bio vjerovjesnik, makar bio dobar čovjek ili slično, Allah subhanahu wa ta'ala jedini je dostojan da se ibadet upućuje njemu. Dakle, pa onaj koji se nada Allahu subhanahu wa ta'ala i nagradi od njega i lijepom povratku i dočeku kod Allaha subhanahu wa ta'ala, zaključujemo iz ovoga ajeta da je nada ibadet, da je nada ibadet. Pa dakle, ukoliko bi se čovjek nadao nekome drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala bio bi mušrik, mnogobožac, nevjernik. Zatim kaže u dalilu tavakuli, dokaz za tevekul, za oslonac, za iskreno prepuštanje svih stvari Allahu subhanahu wa ta'ala, iskreno oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim stvarima, iskazivanje svoje nemoći, pred Allahom subhanahu wa ta'ala i prepuštanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, sve je to tevakul. Prepuštanje svih svojih stvari Allahu subhanahu wa ta'ala. Dokaz za to jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن kuntu مُؤْمِنِينَ I samo se na Allaha oslonite ako ste vjernici. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا in kuntu mu'minin. Došao je ovaj džari wa وَعَلَى اللَّهِ I na Allaha oslonite se. Zar nije redoslijed riječi u rečenici i oslonite se na koga? Na Allaha. treba biti. Međutim, u arapskom jeziku i u Kur'anu, dakle u tefsiru, kada ono što bi trebalo da dođe na kraju bude stavljeno na početak, time se želi ukazati na posebnost toga, na dostojnost toga, na ograničenost toga. Pa dakle ovdje ono što je trebalo da dođe i oslonite se na Allaha, došlo je na Allaha se oslonite, želi se ukazati na dakle da je potrebno se osloniti samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, ni na koga drugog. Stoga dakle e, pronaći ćete u akajskim knjigama koje govore o tevekulu da postoji samo tevekul na Allaha subhanahu wa ta'ala, oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, prepuštanje svih svojih stvari samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom nikome drugom. Dakle, to je ispravan tevekul. Ukoliko bi čovjek se prepustio nekome drugom, oslonuo se na nekoga drugog, to bi dakle bio veliki širk ili dakle mali širk. Veliki širk, dakle u onim stvarima u kojima mu ne može niko drugi pomoći osim Allah subhanahu wa ta'ala, dok mali širk, ukoliko bi se čovjek oslonuo na risk, na nafaku, dakle a Allah subhanahu wa ta'ala je tim drugim osobama koji mu mogu dati risk na faku, dakle dozvolio da mu dadnu risk na faku i slično, a i čovjek se dakle onda oslanja na njih. I dakle, treća stvar koja postoji kada se govori o tevekulu jeste vekale. Dakle, to uopšte nije tevekul to je da oponomoćite nekoga, dakle da neko obavi određeni posao za vas, dakle to više nije tevekul. Dakle, postoji tevekul samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, ni na koga drugog, stoga Allah subhanahu wa ta'ala ovdje je rekao وَعَلَى i samo na Allaha se oslonite, šta još je ukazao čime je još ukazao Allah subhanahu wa ta'ala na ozbiljnost tevekula oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala i opasnost na nekoga drugog rekao je ponovo in kuntum mu'minin ako ste vi vjernici ako ste vjernici, ako tvrdite da ste vjernici, samo na Allaha se oslonite. Dakle, i ovdje je tevekul, oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah dželle djelaluhu učinio šartom ispravnosti, uslovom, uvjetom ispravnosti imana. Također, autor, rahimahullah ta'ala, spominje još jedan dokaz za tevekul, želeći time da ukaže na posebnost ovog ibadeta, na veličinu ovog ibadeta, pa kaže, وَمَنْ يَتَوَكَلَ hasbu. A onaj koji se oslane na Allaha subhanahu wa ta'ala, on mu je dovoljan. On mu je dovoljan, Allah subhanahu wa ta'ala mu je dovoljan. Dakle, zaključujemo iz ovih ajeta, iz ovih dokaza da je telekul ibadet. Pa koga uputi nekome drugom, je li pored Allaha subhanahu wa ta'ala takav će biti nevjernik, mušrik, mnogobožac. Zatim autor rahimahullahu ta'ala kaže dokaz za ragbe, rahbe, hušu, odnosno je za žudnju, za pribojavanje strah i strahopoštovanje, da su to ibadeti, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-Anbiya 90. ajet Innahum kanu yusariuna fil khairat, Doista su oni žurili, žurili da čine dobra djela. Ko oni? Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anbiya, kao što i sama sura kaže, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajtu govori o vjerovjesnicima. Doista, dakle, od e, posebnih odlika vjerovjesnika jesu bile te odlike da su žurili da čine dobra djela. Da su žurili da čine dobra djela, da se njima približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa između tih dobrih djela kojima su žurili jesu dakle i ova tri ibadeta. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا I nas su dozivali iz žudnje, nade, ورهبا i strasti وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ I dakle bili su prema nama ponizni, bili su, uh, dakle imali su posebnu vrstu straha. Zatim autor rahimahullah tala dalje, slično spominjući, prethodnom kaže o delilul hašje i dokaz za strahopoštovanje za strahopoštovanje, za posebnu vrstu straha. Nije to dakle hauf koji je prethodio, već dakle posebni strah. Posebna vrsta straha jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَحْشَوْنِ I nemojte iskazivati strahopoštovanje njima, već iskazujte strahopoštovanje meni. Ja sam vas, vaš zaštitnik ja sam jedini vaš zaštitnik. Allah subhanahu wa ta'ala traži dakle od nas da strahujemo i strahopoštovanje iskazujemo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da posebno dakle se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala ko bude bojao, straho, strahovao, iskazivao strahopoštovanje nekome drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala takav će biti nevjernik, takav će biti mušrik. Zašto? Zato što je dakle ovo ibadet, pa ko uputi bilo koji ibadet, spomenuli smo na početku, općenit ajet, ko uputi bilo kome, pored Allaha subhanahu wa ta'ala drugome, dakle ibadet, takav će biti nevjernik, mušrik. Zatim kaže وَدَلِيلُ inabeti i dokaz za inabet, a inabet je također jedna od posebnih vrsta ibadeta. To je teuba, ali nešto i više od teube. I nabet jeste dakle povratak, potpuni povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle kajanje, kao što je tauba, kajanje za grijeh, žaljenje za onim vremenom koje se provelo u grijehu, a moglo se učiniti u korisnim, dobrim dijelima kojima se približava Allahu subhanahu ta'ala, čvrsta odluka da se nikada više neće vratiti tome grijehu, već da će svoje vrijeme iskoristavati u dobrim dijelima, ovdje dakle i, i nabet, još dodaje se dakle na ovo prethodno, na ovu teubu, jeste maksimalno okretanje Allahu subhanahu wa ta'ala, iskorištavanje maksimalno vremena u ibadetima, traženje onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ima kod sebe, dakle maksimalno čime se jeli svime time traži Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Dokaz da je i nabet, dakle da je sve ovo, da su ovi postupci i badeti, da ih moramo činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala, jesu riječi Allaha jalla jalaluhu, wa enibu ila rabbikum wa eslimu I povratite se, okrenite se svome gospodaru, vratite se svome gospodaru, požurite svome gospodaru sa pokornošću, sa činjenjem dobrih dijela, prepustite se Allahu subhanahu wa ta'ala, svojim jeli, ibadetima, budite iskreni u teuhidu, priznavanju Allahove dželle džalalu jednoći, odnosno dostojnosti da se jedini on dželle džalaluhu obožava, dalje u ajtu stoji min qabli en je'tijekumul azab thumme la tunsarun. Prije nego što vam dođe azab, prije nego što vam dođe kazna, dakle požurite sa teubom, požurite sa dobrim dijelima prije nego što vam dođe azab, prije nego što vam dođe kazna kada ne budete imali pomagača, kada vas niko ne bude mogao zaštititi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovaj ajet jasno nam ukazuje, govori da je nabet, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, potpuni maksimalni povratak, jeli činjenjem dobrih dijela, pokoravanje maksimalno Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste ibadet, pa koga bude činio nekome drugom, pored Allahu subhanahu wa ta'ala, takav je nevjernik, mušrik. Zatim kaže autor, u adalilu istijaniti i dokaz za istijanet, a istijanet je također jedan, jedna od vrsta ibadeta, dakle posebnih ibadeta, koji u sebi, dakle istijanet u sebi obuhvata pouzdanost u Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle sigurno čvrsto ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala i oslovnost na njega. Dakle, obuhvata kod sebe dvije stvari, jeli Sikatu billah, e sikatu billah, da je čovjek pouzdan u Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim dakle oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže šehol Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, razmišljao sam o najkorisnijoj dovi. Najkorisnijoj dovi. Pa sam zaključio da je najkorisnija dova da se traži od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć u činjenju onoga što doprinosi njegovom zadovoljstvu čime se zadobiva Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Da tražimo pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala u tome. Dakle, onim ibadetima putem kojih zadobivamo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Putem kojih zaslužujemo da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan s nama, pa kaže šehol Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Thumma ra'aytuhu fil Fatiha. Zatim sam tu dovu vidio u Fatihi. Koja, koja dova? Iyake na'bud wa iyyaka nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe tražimo pomoć. Zašto? Za ibadet. Samo od tebe tražimo pomoć da nam pomogneš dakle u činjenju ibadeta samo tebi dželle dželle dželaluhu. Kao što vam je dobro poznata praksa je li običnih ljudi da često uče dovu odnosno fatihu za svaku stvar. Al-Fatiha, Al-Fatiha, Al-Fatiha, upravo zbog ovoga. Međutim, dakle, najvrijednija dova jeste dova u Fatihi, kao što se čak može naći dakle u komentarima Tahavine akide, Tahavine akide koja je jeli, opće prihvaćena od strane Ahli Sunnata val džemata, iako dakle ima određenih jeli, opaski, a također je li prihvaćena od hanefijskih pravnika i uh, hanefijskih sljedbenika dakle može se naći ova činjenica da najbolja dova jeste dova u Fatihi, a ne dakle samo Fatiha. Već, dakle, najbolja dova jeste dova u Fatihi, a to su riječi Iyake nabudu, Iyake nestain, kao što je, dakle, o tome prethodio i govor šehol Islama Ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala. Zatim, autor, kao dokaz za ovaj istijanet, dakle ubijeđenost u Allaha subhanahu wa ta'ala i potpuno oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala spominje ovaj ajet iz sure Al-Fatiha. Iyake nabudu, wa iyake nestain, samo tebe obožavamo i samo od tebe tražimo pomoć na, dakle, obožavanju tebe. Zatim također autor ukazujući na veličinu ovoga ibadeta spominje još jedan dokaz, pa spominje hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, poznati hadis koga prenosi Ibn Abbas radijallahu talanhuma u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam ide sta'ante festa'in billah. A kada tražiš pomoć, objeđen s ubjeđenjem i oslanjanjem, onda dakle tu pomoć i objeđenje i oslanjanje, dakle, traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. I poznat vam je, dakle, ovaj hadis kako, e, koje stvari prethode, jeli, o, o, ovim riječima Allahovog poslanika, alihi salatu, sam čuvaj Allaha pa će Allah tebe čuvati, čuvaj Allaha pa ćeš ga uvijek naći, jeli, ispred sebe, odnosno čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala granice, njegove naredbe, njegove zabrane, pa će i Allah subhanahu wa ta'ala tebe čuvati gdje god se budeš, jeli, usmjerio, gdje god budeš hodio, Zatim slijedi ove riječi, a kada budeš tražio pomoć, kada budeš tražio jeli, čvršćenje, pouzdanost i oslanjanje, onda dakle to samo traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, ni od koga, ni od koga drugog. Dakle, jasno iz ovih ajeta zaključujemo i ovoga hadisa zaključujemo da je istijanet ibadet, pa se mora činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom ko bude dakle ovo uputio nekome drugom, pored Allaha, pored Allahu subhanahu wa ta'ala takav će biti nevjernik mnogobožac, nes'elu Allah afije, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Zatim kaže autor, dalilul istiadeti i dokaz za istiadet, a istijazet je također jedna vrsta ibadeta, odnosno pribjegavanje Allahu subhanahu wa ta'ala traženje utočišta, kod Allaha subhanahu wa ta'ala traženje utočišta od onoga čega se pribojavamo, čega se bojimo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle kod onoga, kod jedinog koji nas može od toga zaštititi. Dokaz za to jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Kul أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Reci, utječem se gospodaru svitanja. Kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Utječem se samo njemu. Kul أَعُوذُ bi النَّاسِ nas. Reci, utječem se gospodaru svih ljudi jasno dakle iz ovih ajeta zaključujemo iz ovih ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku, vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam, najodabranijem vjerovjesniku i poslaniku, naređujemo da traži utočište samo kod njega, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa dakle jasno zaključujemo da je traženje utočišta, pribježišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala ibadet, i kada je vjerovjesniku alaihi salatu to bilo naređeno, onda je min babi aula, dakle to naređeno nama i traži se također od nas, pa dakle zaključujemo da je ovo ibadit i da ga moramo upućivati samo Allahu subhanahu wa ta'ala nikome drugom. Tražiti utočište kod nekoga drugog, sklanjati se kod nekoga drugog, jeli, pored Allaha subhanahu wa ta'ala to znači nevjerstvo i mnogoboštvo. Zatim kaže autor وَدَلِيلُ istigathati i traženje, dokaz za traženje pomoći, da je traženje pomoći. Ibadet, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, iz testagithuna rabbekum odnosno dokaz za traženje pomoći, za traženje izlaza iz tjeskobe, tegobe, teške situacije, jesu dakle ove riječi, iz idh testagithuna rabbekum festeđaba lakum. A kada ste vi dozivali svoga gospodara tražeći izlaz iz tegobe koja vas je snašla, iz teške situacije koja vas je snašla, on vam se odmah odazvao, zato što ste dozivali i tražili to samo od njega, feste on se vama odmah i odazvao. Iz ovoga ajta zaključujemo da tražiti izlaz iz teških situacija, iz tegoba, teškoća, moramo samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tražiti izlaz iz ovoga moramo samo dakle od Allaha subhanahu wa ta'ala to tražiti i dakle zaključujemo da je to ibadet ukoliko budemo tražili od nekoga drugog koji nam ne može ništa doprinijeti, niti nauditi, niti štetiti, niti doprinijeti, donijeti korist, jeli? To znači nevjerstvo i mnogoboštvo. Vodalilu dhebhi, dokaz za prinošenje žrtve, za klanje, dakle da je prinošenje žrtve i badet i da se mora činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. U protivnom, ko bude prinosio žrtvu nekome drugom, pored Allahu subhanahu wa ta'ala počinće nevjerstvo, počinće mnogoboštvo širk. Dokaz da je zebh prinošenje žrtve i badet, Allahu subhanahu wa ta'ala jesu riječi Allaha jalla jalalu kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika doista moj namaz reci vjerovjec će doista moj namaz i moj nusuk, moji obredi, odnosno moji kurbani, moje žrtve i doista moj život i moja smrt posvećene su kome? Lillahi, lillahi, ovaj lam jeste lam dostojnosti, posebnosti ihtisasa, dakle samo Allahu subhanahu wa ta'ala posvećen su i moji namazi, i moji obredi, i moji kurbani, moje žrtve koje prinosim, to činim samo Allahu subhanahu wa ta'ala, svoj život posvetio sam samo Allahu subhanahu wa ta'ala i svoju smrt posvećujem samo Allahu subhanahu wa ta'ala, umirem radi Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svih svjetova, la šerike onoga, dakle, koji nema sudruga pa to ne činim nikome drugom osim Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovo je bilo naređeno Allahom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, pa je to naređeno i nama i onaj dakle koji bude prinosio žrtve nekome drugom pored Allahu subhanahu wa ta'ala takav će biti nevjernik takav će biti mušrik kaže autor također spominje drugi dokaz ukazujući na veličinu ovog ibadeta omine sunne a od sunneta od sunneta Allahog poslanika alihi salatu salam, koji nam je naređen da slijedimo. Naređeno nam je da slijedimo sunnet Allahovog poslanika alihi salatu sam, jer je došlo u brojnim hadisima Terektu fikum, ma sektum bihi, lan tadillu kitab Allahi Ostavio sam vam, kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, ono, ukoliko se toga budete držali, nikada nećete zalutati. Ostavio sam Allahovu knjigu i moj sunnet. Također je rekao alejkum bi sunneti, dobro se držite moga sunneta. Rekao je terektukum alal mahđetil bejda, lejluha ke nehariha, la jezigu anha ba'di illa halik. Ostavio sam vam, dakle, na svijetloj noći, čiji su Dakle, čije su, ostavio sam na jasnom putu, čije su noći podjednako jednake kao i dani. Sa tog puta, jasnog puta, neće skrenuti niko nakon mene a da dakle neće, propasti. Pa taj dakle sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam strogo nam je naređeno da slijedimo. Naređeno nam je da slijedimo i od tog sunneta jesu i riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam La'an Allahu men zabaha li gajri Allah prokleo onoga koji bude zaklao kurban, koji bude prinio žrtvu nekome drugom pored Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala proklinje proklinje. Pa iz ovog jasno možemo zaključiti da je to ibadet. Prinošenje žrtve je ibadet i da je tog ibadeta dostojan jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže šehol Islam Ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, doista Allah subhanahu wa ta'ala proklinje onoga koji zaslužuje da bude proklet. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala donosi salavat na onoga koji zaslužuje od njegovih robova da se na njega donese salavat. Dakle, pa jasno iz ovoga zaključujemo da je prinošenje žrtve prinošenje kurbana i badet koga uputi nekome drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, takav je nevjernik, takav je mušrik, mnogobožac i on zaslužuje da bude proklet. I završava sa ovim ibadetima, dakle primjerima koje je spomenuo, autor kaže u vodalilu nedri i dokaz za zavjet, za dakle ibadet također, zavjet Allahu subhanahu wa ta'ala da je to ibadet i da se mora moramo zavjetovati samo Allahu subhanahu wa ta'ala jesu riječi Allaha jalla jalaluhu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira oni su zavjet ispunjavali, plašeći se dana čija će tegoba svuda biti prisutna. Oni su, dakle, ispunjavali svoj zavjet koji su dali samo Allahu subhanahu wa ta'ala, zavjetovali se samo Allahu subhanahu wa ta'ala, plašeći se dana, sudnjeg dana, kada će tegoba biti nesnosna, kada će teškoća biti nesnosna. Također došlo je u hadisu kao što je poznato da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu onaj koji se zavjetovao da će dakle učiniti određenu pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala neka to i učini. Dakle, zavjet jeste ibadet pa koga bude uputio nekome drugom pored Allahu subhanahu wa ta'ala počinit će dakle nevjerstvo i mnogoboštvo. Zatim autor rahimehullahu ta'ala prelazi na drugo načelo a to je dakle govor o vjeri islamu s dokazima, o čemu ćemo inša Allah ta'ala, ukoliko nas Allah poživi, dadne zdravlja, ako Bog da govoriti sljedeći puta. قولوا قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم